що? запитав Ірша. Людські страждання. Тільки вони роблять нас благородними. Але ж і злими? Буває. Але вони не роблять підлими. Хто зна, подумав Ірша, але вголос цього не сказав. І потім, знайте, наполягала вона, Тищенко буде проти. Майдан, може, і підпише заяву на звільнення, але, думаю, теж без особливої радості. Це тисне бас і ще хтось. А потім я просто не можу собі уявити, щоб ви погодились на таке, закінчила вона суто по-жіночому, і її обличчя освітилося ясним тихим світлом. Те світло осліпило його і він стояв спантеличений і покірний. А покрадьки бачив її одухотворене обличчя і ніжну лінію шиї, ту лінію не зміг би точно і гармонійно передати жодний кресляр. І маленьку цяточку родимої плями біля ключиці. І все переплуталося в ту мить у його голові. Він розстебнув комір сорочки і важко зітхнув. Далі він дивився в підлогу, не зважувався підвести на неї очі, а щоки його палали палом, і тонкі красиві брови ледь здригалися в нервовому напруженні. Тримаючи руки поперед себе, неначе зразковий школяр, не підводячи очей, він отступив у бік, повернувся і вийшов з кімнати. Ірина якусь мить постояла біля дверей, далі усміхнулася, зітхнула, для чогось повернулася до свого столу, подивилася на своє відображення у шибці відчиненого вікна і аж тоді пішла й собі. Вона йшла і думала про Сергія. Він чимось нагадував їй юнака стародавньої Еллади з старої книжки, яку прочитала недавно. Очі в того юнака завжди опущені долу, руки сховані під плащ. Він дивиться тільки перед себе, уступає дорогу старшим, не зважується навіть на мить поглянути на зустрічну жінку або дівчину, заглиблений у свої філософські думки а може, й не філософські. Ніхто не знає, що коїться у того хлопчика на душі, які почуття нортують там. Душа рветься кудись, завмирає, солодко щемить, хоче влитися в світ і хоче пройняти його, як стріла, молиться йому і хоче покорити сподівається, що колись оволодіє всіма його принадами. І так у ній все бренить. І такий цей хлопчик хороший, чистий, хоробрий, готовий до самопожертви. Він надзвичайно легко кидається на будь-який поклик. Такі юнаки безоглядно йшли за Македонським і Цезарем робили революції або, замкнувшись від світу його принад, жінок і друзів, сивіли в присмірку лабораторій, робили визначні відкриття. Сергій зробить теж. Якийсь голос їй нашіптував і щось інше, але вона не слухала його. Сергій саме такий. Звичайно. Такі люди звершують щось велике, якщо для цього складуться обставини, бо скільки їх невидимим порохом розвіюється по світу, скільки їх кидається на поклики всіляких авантюристів, над скількома витає тінь напівбожевільного шукача алхіміка. Щоправда, в більшості випадків їх вчасно заслоняють від шкідливих книжок та ексцентричних вчинків старші направляють на вдаровані стежки, і тоді ці юнаки стають добропорядними батьками родин.